Moeses, die dienaar van die Jere, het gesterf. Joosja, sien van Nin, het voor Moeses gewerkt. De Jere het voor Joosja gezegd, maar dienaar Moeses is dood. Daarom moet jij nou gereed maken, jij en jullie hele volk, en jullie moet oor die Jordaanrivier gaan naar die land wat ik vir hulle, die Israëlieten, gee. Ik heb dit voor Moeses beloven, en daarom zal ik voor jullie elke plek gee waar jullie zal komen, van die woestijn in die Libanonberg tot bij die grote rivier, die Efraat. Die hele land van die Jetite tot bij die groot sedert in die weste zal jylle land worden. So lang soos jy lewe, sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal bij jou wees, soos ek bij Moses was. Ek sal jou nie los nie, ek sal altyd bij jou wees. Je moet sterk en dapper wees, want jy sal jylle volk lei om die land te vat wat ek vir hulle voorvaders beloof het. Ja, je moet sterk en dapper wees, je moet zeker maak dat jij alles doen wat die wette sê, die wette wat by die naar Mooses vir jou gegee het. Jy moet precies so doen, dan zal je slaag met alles wat je doen. Je moet aanhou om te lees wat in jullie wetboek staan, je moet elke dag en elke nacht daarover denken, dan zal je zeker maken dat jij alles doet wat daarin geschreven is. Je zal kan doen wat je moet doen en je zal slaag. Ik heb voor jou gezegd, je moet sterk en dapper wees. Je moet niet bang wees niet, je moet voor niks schrik niet, want jouw God die Heere sal zal bij jou wees al waar jy gaan. Joshua het vir die voormanne van die volk gesê, Jylle moet dier die kamp gaan en jylle moet vir die mense sê, Jylle moet vir jylle pakkoos gereed maak, want oor drie dagen sal jylle dier die Jordaan rivier gaan. Jylle sal die land vat wat jylle God die Heere vir jylle gee. Joshua het vir die stamme Reuben en Gad en vir die halve man as stam gesê, 13 tot 14. Jylle moet onthou wat Mooses, die dienaar van die Heere, vir jylle gesê het. Hij het gesê, Jelle God die Heere het jelle vijanden oorwin en hij zal vir jylle hierdie grond oos van die Jordaan rivier gee. Jelle vrouwen en kinders en oumense en jelle dieren mag hier blij, maar allemaal van jelle wat oorlog kan maak, moet voor die ander Israëlieten oor die Jordaan rivier gaan en jelle moet hulle gaan help. Wanneer die Heere die vijanden van die ander Israëlieten ook oorwin het en wanneer die ander Israëlieten die land gevat het wat jelle God die Heere vir hulle gee, dan mag jelle terugkom na jelle eie grond wat Mooses, die dienaar van die Heere, vir jylle oos van die Jordaan rivier gegee het. Die stamme Reuben en Gad en die halve manasse stam het vir Joshua gesê, ons zal alles doen wat jy sê en ons zal gaan waar jy ons stuur. Ons zal luister na jou, soos ons geluister het na Mooses. Ons is zeker dat die Heere bij jou zal wees, soos hy bij Mooses was. Elke man wat niet naar je wil luisteren en wat niet wil doen wat je sê nie, moet sterven. Maar je moet sterk en dapper wees.